kepar matur paman bidaling para wanci mboten katingal muji wani sadaya sampun samepta inggati gati sawi going iya iya nggih swatama syukur bagi sewu mara tiyake metu njaba bisa maneh natapa ndek teng ora kaping telu aja nganti tok tinggalake kula nokno lan ngiras pantes pinangka lacuk dadi pucuk madawi paman sing ati-ati ya nggih Enjing pidal kumuru sangking astina nagri